Odiau mi parolos pri tre grava cae cortusia momento en la Canada historio. Se vi iam visitos la belan urbon Halifaxo, en la provinzo Novskotio, vi vidos viglan cae modernan havenon. Sed antao pliol centiaroi, tiu sama loco spertis ion necredeblan. Estis la sessa de decembro en la jaro 1907. La unua mond milito tiam ardis en Europo, cae la haveno de Halifaxo estis plena de shipoi qui portis soldatoin cae provisoin trans la Atlantican maron. Tiu tago comencigis ciel ciu alia clara cae malvarma vintra mateno. Tamen, du shipoi baldau rencontigios en mortiga maniero. Uno el ili estis franca cargo shipo nomata Mont Blanc. Ci estis plene chargita per miloi da da tre dangerai explodajoi, destinitae por la Europa milito. La alia estis norvega shipo nomata Imo. Pro confuso cae malbonae decidoi en la mallarge aquo voio, la du shipoi colisiis. La frapo mem ne estis tre forta, sed gi sufficis por causi grandan fairon sur la Franza shipo. Multae homoi sur la bordo, cae ec infanoi sur voia alla lerneio, haltis por scivoleme rigardi la brulantan shipon, tute nesciante la dangeron quiu cusis sub la ferdeco. Post iom da tempo, la fairo atingis la mortigan chargion. Ocasis explodego, tiel potenza, che gi prescau detruis la nordan parton de la urbo. Antau la invento de la atom bombo, tio estis la plei forta hom farita explodo en la tuta monda historio. La prem ondo faligis multain construajoen, rompis fenestroin, vundante cae blindigante ec multain kilometroin for. Cae levis aquon el la haveno por crei detruan ondegon. Estis vere mal gioia tago, ciam miloi da homoi perdis siain vivoin, au grave vundigis. Crome, la sequan tagon comencigis terura nejo stormo, ciu ancora pli malfaciligis la situacion por la pluvivantoi cae la curagiae savantoi. Tamen ec en la plei profundae crisoi, la homaro ofte montras ian luman cae bonan flancon. Ciam la terura novajo pri la catastrofo atingis la urbon postono en usono, la logianto tie ne hesitis ec unu momenton. Ili tui organisis specialan trainon plenan de curacistoe, flegistoi, cae urgiae medicinae provisoe. Tiu traino veturis tiel rapide ciel eble tra la pesa negio, por helpi la suferanta in Halifaxanoin. La tuia helpo el Bostono savis sen nombrain vivoin, cae donis necesan esperon alla prescautute detruita urbo. Por montri sian profundan cae eternan dan la provinzo Novscotio ciu jare sendas tre specialan donatson al Bostono. Ciun vintron la Canadanoi electas la plei grandan cae belan cristnascan arbon en sia tuta provinzo cae sorge sendas gin suden trans la landlimon. Tiu arbo ciam farigas la oficiala cristnasca arbo de la urbo Bostono. Ciam la homoi vidas tiun arbon, luman cae belan, ili ne nur vidas simplan festan ornamajon, ili vidas memoron pri tiui cui perdis la vivon, cae brilan simbolon de vera amicetso inter du proximae urboe.